Kılar devlet mümin sana Kül olmuşum yana yana Dertli başım salmanara Medet kıl ya Resulallah Allah ya Allah Resulallah Allah Allah Nebi Allah Allah Allah Allah Medet kıl ya Resulallah Allah Allah Resulallah Allah Allah Nebi Allah Allah Allah Habib Allah Medet kıl ya Resulallah Aşık oldum cemaline Hüsnü Ahmet kemaline Düşmüşüm aşkın seline Medet kıl ya Resulallah Allah ya Allah Resulallah Allah Allah Nebi Allah Allah Allah Resulallah Allah Allah Nebi Allah Allah Allah Habib Allah Medet kıl ya Resulallah Kıl Habibin izzetine Dilim tevdit marmetine Katlanırım zahmetine Medet kıl ya Resulallah Allah Allah Resulallah Allah Allah Nebi Allah Allah Allah Resulallah Medet kıl ya Allah Allah Resulallah Allah Allah Nebi Allah Allah Allah Habiballah Medet kıl ya Resulallah İki gözüm yaşla doldu Hem dertlerim deva buldu Gönlüm sana aşık oldu Medet kıl ya Resulallah Allah ya Allah Resulallah Allah Allah Nebi Allah Allah Medet kıl Allah Allah Resulallah Allah Allah Nebi Allah Allah Allah Habib Allah Medet kıl ya Resulallah Hep müminler sana aşık Kabrimizi eyle ışık Sünnetin hakka yaraşık Medet kıl ya Resulallah Allah ya. Allah Resulallah Allah Allah Nebi Allah Allah Allah Resulallah Allah Allah Nebi Allah Allah Allah Habib Allah Medet kıl ya Resulallah Medet ya Tabib el kulub